välkomna! Oh, tack så jättemycket. <laughs> Allan Hagsten. Hallå. <laughs> Hallå, hallå. Det, här, det här är första podden. Tango Talk. Precis. Charla de tango. Charla de tango. Tango puhe. Eller um, turi, tango turista. Tango Turista. <laughs> Tango Turista! Si, si. ¿Por qué no? <laughs> ¿Por qué no? Mixie, varför inte? Det här är en, en, en, podcast där vi snackar om eh, tango. Argentinsk tango. Jo, där Allan kommer från Buenos Aires. Ja, ja, ja, ja, Och jag som har då rötterna i Finland pratar, försöker hålla eh, jämna steg med den argentinska och den finska tangon. Precis. Vi kan kanske hitta Eh, varför kommer tango i Finland? Ja, eller var, varför, varför finns tango? Absolut. Vi, vi, som bara älskar tango är väldigt glada för att det finns tango. Jo, det finns många låtar som är samma låtar. Ja. Och det finns, eh, är, är jättesamma, är det tango. Ja. Ne? Eh. Det finns på finska, det finns på svenska, det finns på tyska, det finns på... På franska, franska. på engelska. Mm, mm. Men det är klart, eh, Argentina och Buenos Aires och... Eh, Uruguay, Uruguay. Montevideo. Montevideo. Ja. Rio de la Plata. Precis. Ja. Den, den tiden vara mm. tillsammans. No? Okej. Okay. Ja. Och, och, och, och, och Uruguay Uruguay, ja. Är, är, det, är det så att man tävlar i, i Argentina om vem som är först? Vid eh, eh, den tiden finns inte mycket eh, skilja sig. No? Är det Rio de la Plata var nästan samma Uruguay och, och Buenos Aires. Ja. Eh, eh, jag tror att Argentina var efter en mer eh, stora land kanske. On the Hard tan de Tango, ¿no? Inan de Uruguay. ...me entendí de Bar de, de Borria de Sama Luften, ¿no? Buenos Air, air. <laughs> buen, buen, bon buen aire. ¿no? Betyder <laughs> de eh, eh, frisk luft eller? Eh, bra luften, no? Luften. Bra. Ja, ¿ah? precis. bra luften? Eh, mm, sådär. Mm. <laughs> <laughs> du, du, menar att det är bättre luft här i, i Norden? Ja, ja, ja absolut. Okay. absolut. Eh, hur, hur är Ilma? Ja. Eh, Vad det där, vilken, om, om vi börjar jo. lyssna på en tango. Mm. Vad är, vilken, är det, är det, är det La Comparsita? Eh, nej, vi kan choclo, lyssna eller, el, choclo. el Choclo, Choclo. Choclo. Okej, okay. vi tar och lyssnar på El Choclo direkt här Eh, nu har vi ju så här att vi, av upphovsrättsliga skäl så kommer vi att eh, inte kunna spela låtarna här på podden. Så vi sätter upp en spellista på Spotify där ni kan hitta uh, alla låtar och, och, lyssna på dem skilt. Och när vi får ordning på upphovsrätten någon gång i framtiden så kanske vi kan lägga in musik. Men just nu så är det så att vi har ingen musik. Vi spelar några sekunder bara så ni vet var musiken kommer in och så får ni gå och hitta den själva. Men nu, nu ska vi ha El Choclo. Vi tar och lyssnar först så kan vi prata lite. Men säg vilken orkester det Carlos Figari. Carlos Figari. Carlos Figari. Ja, kanske. Ja. ja, där hörde vi El Choclo med eh, Carlos Figari orkester. Eh, 1954. Eh, 1954. Ja. Okay. Men eh, varför vi tog del Choclo? Ja, berätta. För att eh, vi kanske vi kan prata när det börjar tango och varför tango eh, också börjar i Finland. No? Ja, det här är intressant. Det här, det här är kanske en, en ja, Ja, det är lite mystiskt. Jag menar, ja. Eh, du vet, eh, Mika Kaurismäki, tror jag det var, den finska regissören, ja. som, som, bor i Buenos Aires. Mm. Ja, åtminstone deltid, eh, sådär, flyttar alltid nu och då dit. Han påstår ju att tangon kommer från Finland. Ja. mer, mer än oprovocerande, han vet ju att det inte är så, men han, han sa det i argentinsk radio. Det väckte stor debatt när han menade att det var finska sjömän som hämtade tangon till Argentina. Argentina. <laughs> Men det är ju inte sant. Ja. Det, det, det, är absolut inte sant. Ja. Utan, utan, Argentina, eh, det är, ju, det är ju Rio de la Plata. Ja. Det är där det kommer. Och den har väl afrikansk Yo, de eh, Nerdeborria Tango, ¿no? Y vi prata on Ortoniti, on Jaffer, ortoniti fira donde har den firsta lotar Seyer tango, ¿no? On den tider y río de la Plata, eh, Buenos Aires, Montevideo, fins de eh, y for Uli lander ¿no? Eh, de Argentina var textura y jättestora invandringar ja. Ah. no? Ponito eh, de eh, ni Borrian eh, 1912 ungefär. Ja. o de comer de är många musiker lander, No? Ah. Fins de music from eh, Africans for the comer de esclave, no? de African slave till eh, África, Europa, Europa til Cuba ¿Mm? o Cuba til Argentina, ¿no? O Uruguay. Fuera de... Come from Cuba, vía África. O, o, via África, ah, precis. Ah. O sea, don eh, tag genes, hennes genes, ah, ritmo. oxofins finns the eh, de music for the Argentina eh, gauchos, eh, milonga, ¿no? De monga rime for de de gauchos o de personas son de Intes y están, utan están, ¿no? Por Pampa, ¿no? Y Argentina. Pampas. Pampas, mm. precis. Du vet att Pampas y Finland också? Eh, jo, uh, du, du berättade ja, mig. Sen är jag Tango där vi har tangofestivalen, hela Österbotten kallas för finska Pampas. Pampas, wow, mm. fantastiskt. <laughs> jo, fortsätt. Och eh, också finns det, de eh, musiker från Europa, no? the manga, the manga eh, människor från Spanien, ja. från Italien, Tyskland, Frankrike. No? Ja. De blandar alla tillsammans och börjar en musik som heter tango. tango. No? Det finns eh, olika personer som eh, eh, eh vet inte faktiskt varför heter tango. Eh, många personer eh, tror att det tango är om det, om det är sklej mi trefas o despela o danza der heter tango o tambo er de trefas clay. Ah. Der en en en version men fins olika versioner ah. de den Urth, no? Ah. mendesand Men er de borria en ni en ni musik o ah. en ni danza o den danza, for den tider var en sexy sexy danza ¿Mm? för de, don har en kram. on mm, danza. de, kan, den festa dansa den tider for for att det eh, eh, eh, no? ner danza dansa. o tango när borja, borja prostitución. ¿no? Okay. De inte eh, alla människor eh, vill dansa tango för att det är tango och är det jättesexy och åh, oh, oh, jag vill inte lyssna och åh, oh, det är inte bra. Nej. No? Där vi pratar på 1900-talet. Så vi pratar om bordell? En bordell, precis. Tango, en bordell, bordell ja. en eh, kabarett. No? Ja, ja, ja. Kabarett. Ja. Men, vad hände på 1900... Men, men har, finns det någon musik från den här tiden? Jo, den... är... Eh, den, eh, eh, den Choclo, när kommer den? El, el Choclo kommer från 1907, jag tror, on, ungefär. affair Och, och den tiden. Eh, ah. den musik heter... Eh, den tider i, i, tango till 1900, till ni, 1920, ja. Guardia Vieja, no? Guardia Vieja. Guardia Vieja. Den Gam, Gamla. generación mm, Generation. digo ja. kanske vi eh, gamla generación digo Jo, <clears throat> o o de música eh, de de Dentider, de flute eler song no? eh, de, de inte bandoneon, inte piano, den tiden, no? Den första musiken, no? Okej, okay, ingen bandoneon? Ingen bandoneon. De bandoneon kommer efter, no? Den, mm. Kanske den andra 1918, jag, jag vet inte precis. Men, men, no? har, jag, men, har jag förstått det här rätt? Att bandoneon, alltså själva dragspelet, jo. kommer från Tyskland? Kommer från Tyskland, jo. Är det så? Ja, är sant, ja. De bandoneon är det instrument från Eh, eh, de, de eh, eh, Henrik Band er de er de person som de Band. Monsieur Band. Jo, Monsieur Band. <laughs> Herr Band. Herre Band. och, eh, de bandonion de göra för att de göra musik på kyrkamusik, o sea, de religiosa musik. Okay. Men innan, no, utan kyrka. Eh, ja. Eh, till exempel när det finns en aktivitet, det kyrkaaktivitet, inte i kyrka, han, eh, han inte går med organ. Det, det är för att gör med bandonion. Ja, no? Och de spelar musik för den aktiviteten. Så det är, egentligen då någon slags eh, psalm? Psalm, ja, det är Bach och ja. många. Ja, ja. Det, eh, ja, det är ja. kyrka, mm. eh, det är religiös musik. No? Så det är som en fick orgel. Det fick orgel, precis. <laughs> och efter mm. den bandoneon... Finska taskuurku. Taskuurku? Ja, nej, man, man, man heter Kalle Bandoneon, det är bandoneon, men den är liten. En liten ja. Den, den, är ju inte som ett dragspel. Nej, det, det är inte samma. Nej. Det är, okej, okay, är eh, likadana, no? ja. men det är en annan teknik. No? Ja. Den, är, den är helt annorlunda att spela. Jo, är, är ganska svår för att ja. spela bandoneon. För det, när det öppnar en, en ljus, ja. när det stänger en, ja. en annan. Ja. En, eh, två till höger, två till vänster. No? Okay. Öppna en, en stäng an och den andra hand okay. också. Och det finns inte eh, Regler, ¿no? Eh, en de piano, duvet eh, de C, er Cis, el de. En de bandonio, fins, eh, du måste känner allt nuter för beta valiger al ligger nuter. inte, du visa, ok, okay, ya de nesta. nästa. du måste känna. Okay. De, der att ganska svår. Ja, och, så, man, så, man, måste börja spela när man är liten? Ja, precis. Och, och eller det praktisera mycket, mycket. Och också när du öppnar, du kan inte kolla. Va, vil, nej, vil, det. vilken nota. Du ser ingenting. Du bara eh, måste <laughs> komma ihåg. <laughs> så man kan, man kan spela med ögonen fast? Ja. man <laughs> så här, Inga ögon? Inga ögon, precis. Ja. Bara, bara lyssna? Bara lyssna. Ja. ja. Men, men den, den kommer senare? Den är jo, alltså inte med i, i, den första generationen? det Guardia Vieja finns inte Bandonion Nej. först. För The Bandonion kommer när eh, Second eh, Invandringen, mm. från det kommer personer från Tyskland. Ja. De tar Bandonion, no? Ja. Onde vi vill prata varför eh, tango eh, ska gå till Paris. Ja, no? Jo, men Paris. I Paris. Det här är intressant. Vi, vi har alltså eh, generationen mm eh, Guardia Vieja. Guardia Vieja. Som, som är utan bandoneon. Mm. Men dansar man? Man Dans. dansar. Jo, man dansar de dansar. De dansar. I, bordellerna. I bordellerna, ja. ja det, det, det är mycket kram och det är mycket... Jo. Ja, det... And de praktiserade man och man. Är, okay. är, är inte med kvinna eh, när eh, de praktiserar. Varför? Eh, för att de praktiserar innan de går till eh, kabarett. No? Ja. de, och när gå till kabarett Eh, tahan de kuina. Okay. Men när praktisera, praktisera man till man. För att inga kvinnor vill dansa tango. Det, nej, nej, det inte ser bra. No? Nej, nej, nej, nej, man vill inte vara en sån kvinna. Ja, precis. Jag förstår. Och, och, men, men Paris då, vad, vad händer? Hur, hur, kommer det? När, jo, hur, det eh, finns eh, två eh, versioner de varför eh, tango eh, y París, en mm. Europa. Mm. En persun en en, en, en, en mm, en, en, eh, no? en, marinero. en No. merrimies Meri, Han en o han eh, tusen co, eh, tusen nuter de la, el tango La Morocha. La morocha. La morocha. Vad betyder det? La morocha är det eh, Svarta håret. Svarta no? håret. Tango. Sva det finns alltså en sån låt? Ja, det finns en tango som heter La morocha. Kanske vi kan lyssna? Jo, det är klart. Ja, precis. Vänta, vänta, vänta, vänta, hitta den. Aha, jag ska se här. La morocha. Här har vi den. Vi ska se här, vi kan få igång den också. Mm. Ja. Ska vi se, har vi, är vi kvar? Jo, vi är kvar här. Här, har vi, här hade vi, vad hette den Den hette alltså? Oj, oj, nu kommer nästa låt här. Eh, la morocha. La morocha. La morocha. morocha. Vad betyder morocha? Morocha är svarta håret. Svarta håret? Svarta det har ingenting med död? Eh, nej. Inte... Det låter väldigt ödesdigert. Eh. Ah, <laughs> ja. Du vet. Ja, men nej. Det en kvinna som har det svarta håret. La morocha. En kvinna, ja. Och här kommer la morocha. Oh. oh. eh, la morocha de mi barrio, ¿no? Barrio, barrio, eh, barrio. rode. O Oh, barrio, oh. barrio tango. Barrio de tango, precisamente. Barrio de tango, tango. ja, ja det har vi hört. Eh, intressant det här med, med, med, med, med att det, det, här är alltså eventuellt mm. den första tangon som kommer till Europa. Europa, jo. Och den kommer med en sjöman. Eh, jo, precis. En sjöman som han eh, po en Fragata, Fragata Bot, Sarmiento. No, Sarmiento, Fregat. Eh, ah, Fregat. Pues, fregat Sarmiento. Sarmiento. Eh, den Fregat y ora de alla personas son eh, y ora en, en, en, prof marim, ¿no? En prof. a moste densista oret, go en runda por hela verde en den fragata. No? okay, så Eh, vad heter det, någon slags utbildning. Utbildning, ja, precis. Ja, sjöskola. Så han åker runt världen med fregatten Sa Sarmiento. Sarmiento. Precis. Och vad gör han där? Och en person is, is, is, eh, eh, säger det historia, det, ja. det är inte sant men eventuellt. Ja, eventuellt. Men, bra story. Ja, absolut. Ja. <laughs> Vi tänker på en person eh, ta, ta med han ja. Tusen eh, Nutter, se copier Nutter for Tango La Morocha. La Morocha. On eh, Ner Han Kommer for Helaport Han Liger. De okay. Music. En Helaport. Nutter o alla. Nutter, precis. Wow. On, eh, också, eh, eh, finns säger eh, han oxo ta, ta met han inte La Morocha oxo El Choclo, ¿no? El Choclo. Det finns också personer ja. som tror... Okej, så han har två med sig? Det, det är två Morocha, tango. El Choclo. El Choclo. Och de här är nu från Rio de la Plata? Jo, precis. Ja, precis. El Choclo. Och, och det där... Eh, eh, och det, eh, det här är intressant. Han måste ju ha skrivit dem själv. Jo, Tusen kopior? Ah, det, nej, jag vet, jag vet inte faktiskt. För att, för att det fanns ju ingen kopieringsmaskin? Eh, in, jo, och kanske är, det jättedyrt. Ja. Eh, vi pratar om 1907 ungefär. Där, eh, den, eh, ja, ni, ni, 1906. Ja. Det, ja. Mm. Okej, det fanns ju visserligen finns ju blueprint. Blueprint. Ja, vi har ju då cyanotypi kunde man ju ha tänkt sig att man skulle kunna kopiera det. Ja. Eh, men jag menar annars så det är ju bara att sitta... Bara att sitta, uff. Ja, oj, oj, oj, Tänker på det. Uff. Men han hade på båten, han satt där. Jo, hartigt. <laughs> det tog ju några veckor. jo. Ja, men, men, men eh, vad händer med den París vad händer med Paris? Alltså, I, Det? Men finns en eh, eh, eh, tango ¿no? Don gente, Gatti Chávez, ¿no? firma Chávez. Gatti Chávez. Era de Oxo y París, Gatti Chávez. Gati Gatti Chávez, Gati Gatti Chávez. Ya, ah, ah. Ya tú de Hella eh, Verde hele verden. ¿no? O don Bill de eh, Promocionera, eh, hans musikgruppe. Okay. O don eh, Bestema for eh, músicos de Argentina escago y París, fuera de Spelain y París, o don eh, Promocionera, Music ¿no? ¿No? musikk. de De, forad Ángel Villoldo ¿Mm? o eh, Los Gobi. Los Gobi. Los ¿Mm? Gobi, par ¿Mm? en, en par, eh, eh, en, maridos, ¿no? no, no, no, en no, Jo, precis. no, no, don eh, no, no, pues, eh, de en no, o, o dans o musik och Harem en Barn, son heter Alfredo Gobi, no. don bar efter van eh, skavaren en jete viktiga fortango. Okay. Men don varen den festa met eh, Ángel Villordo von Resten y París. No. No, men nito jun, eh, der niton jundra el eh, eh, ne, niton jundra hu, no? No, niton hu ni ni, ni te heel. Kom, mm. Kommer i París. Men efter kommer Krieger. o och de inte mm. eh, arbeta somique mycket de comer en krigen. Mm. mi Vi pratar om första Krieger. Yo, o och eh, tilbaca, No? de de eh, de går via, trodde de, eh, de en ja. lite mer. den eh, activité världen de mm, eh, inspirera. No. En annan personer, en annan grupp o musiker, don tenke Okay, Vi kanske också går, går till Paris för mm. att prova vad händer tango i ah, Paris. Ja. No? för att den... Mucha plata. Mucha plata och, ¿eh? och <laughs> det finns ingen person som dansar eh? och spelar tango. Hej, men hej, nu, nu tror du mig. Rio de la Plata. Jo. Mucha plata. Är det Mucha samma? plata. Plata pengar. Jo, plata pengar. Jo. Så Rio de pengar. I, i Rio de Plata, ah? precis. Ja. Silver. Oh. Silver. Eh, silver. Okej. Okay. okay. mycket mm, bra. Ja, ja, bara slå mig. Ja. ja. Mm -hmm. O Niton Hundra Elba, ¿no? Eh, fins en Group o personer son eh, tres eh, tre personer ya no? Denner em, Enrique Saborido. Enrique. Saborido. Saborido. O Carlos Vicente Jerónimo Flores. Carlos Vicente Jerónimo Flores. O eh, ...el tal músico... ...ya... don tuvo de tenke de varfer cago til París... niton hundra elba... Ah. ...o don eh, de prueba tour ...del París... ...o don Och El Choclo? don de spelar El Choclo o olika nuter. Han Enrique Saborido, oxo dansare. ...o don de börjar eh, ...o och dansa i Paris, no? Ja, ja. Det var eh, tango, eh, era, liborria en Victigaste. y París, Y Paris, no? Så 1913 blir tango eh, pop y París, y París, precis. De blir mode. Eh, o fins en anan eh, tre, tres musik, eh, ¿Mm? en par de danza de pan eh, le met Celestino Ferrer. don de Eduardo Monelos, och el vasco Casimiro Amendón, Pruva, Tango i Paris. No? Pro, exakt. Och det här är 1913. Vad hände? Det Vad hände? Då, då, då, då, har vi, då har vi det här intressanta. Ja. Nu, nu, är vi liksom, nu, nu, har vi, nu har vi fått Argentina och tangon till Paris. Ja. Och då troligtvis, det, det här är ju vår gissning. Ja. Vi, vi bara gissar oss nu. Att vi har två personer mm. från Finland som också är i Paris kanske. Det är, sam, det, det är samma, samtidigt. Exakt. Precis. Och, då, och de här två personerna vi ska se, eh, de heter alltså eh, Toivo Niskanen och Elsa Nyström. Mm. För nämligen, vad, vad som händer är ju det här. Det här är ju liksom den här eh, heta punkten. Var Toivo Niskanen eh, och Elsa Nyström i Paris och såg tangon? Nämligen varför säger vi så här? Jo, klockan två den 2 november 1913 i Apolloteatern i Helsingfors har de en visning med tangomusik. Oh, wow, det finns ju ingen, tyvärr finns det ingen affischer kvar så vi vet oh. inte vilken musik de spelar. Men vi vet att över, vad var det, över 3000 personer, de gjorde tre visningar. Wow. Över 3000 personer i Helsingfors såg dem dansa och spela tango. Hur många personer bodde den tiden i Helsingfors? Vi säger, vi säger är det stora stad eller? Nej, nej, nej, nej, nej, nej det är som Göteborg. Ah, okay. Det är så, liksom så, en liten, liten, liten, det är som en liten förort i, okay. i Buenos Aires. Där är det mycket personer, för ja. 600 Precis. människor. Precis. Det, det, det, det är ju massor. Jo. Det är success. Ja, det, och, och, och, det här är intressant. Vi vet exakt, det var det datumet, den tiden, då tangon kom till Finland. Till Finland. Och det intressanta är att det är samma år som tangon kommer till Paris. Jo, precis. Så alltså det är for, alltså Fordon de eh, lära sig tango ja. i Paris. Ja. Jo. Det är häftigt. Kanske vi kan lyssna en lyssna på? Choclo med eh, finska versionen ja, till exempel. Ja, det, det, det, det ska vi göra. El Choclo här med eh, vi tar och tittar. Den, den heter ju på finska då Tuli-Sudelma. Och det här är uh, det här är också, också intressant. Uh, eh, vi ska se här. Vad, vad, vad var Tulisuudelma på spanska? Tu, eh, el, ah, besos de fuego. Besos de fuego. Fuego är, fuego, eh, är eld. eld precis. Och beso är kyss. Eh, ja. Ah, besos del fuego. Och då ska vi se. Nämligen, det är så här att den översätts i Finland. Eh, och finns en, en, en version nu, där spelar in Louis Armstrong. Louis Armstrong. Men det intressanta, Louis Armstrong spelar in 1955. 1955, Två precis. år senare än Olavi Virta. Jo. Ja, det här. Men här kommer, här kommer Met, Olavi Virta och Metro Tytöt. Det är bra, ja. Eh? Mm. deba det var, det Virta ja Metrotytöt tuli suudelmaa. El beso del eh, fuego. Besos de fuego. Besos de fuego. De eh, Bilesero Oxono de, de Finsen. Em, em, Besos de Fuego, en Humson, Spelain, Louis Armstrong, ¿no? Por Niton Hundra, Fentifem, o Fins, em, em en, en, Tuo Paroxo, Dom eh, Seyer o Dom de Eh, componera del ja. låtar. Ja. Men eh, många personer eh, känner det El Choclo ja. och de säger Ej, är det samma El Choclo? Nej, men det är El Choclo. Det, det, är inte, det är inte choklad. I, nej, inte choklad. el, el Choclo är det majs. Majs? Majs. Majskolv. Majskolv, precis. Är det majskolv. Eh, om, om, om, om, om, om man skulle säga att mig, jag ser ut som en majskolv. Så, <laughs> så skulle jag se ut som en El Choclo. El Choclo, <laughs> precis. la pieza más preciada del, del puchero. El eh, puchero, puchero. Eh, puchero, es de Riken, ¿no? De Yete Argentina tal Riken. and de Riken Soneta en, de, en, en Dentider. Eh, de Fatiga Menihur, ¿no? Fuera de Finse Grensacker, de Finsala Der Inen, ¿no? o Nerdu eh, el puchero, ah. duhans de eh, eh, Soup, ¿no? Ah. Em, em, en, en, mm. Potatis, mm, mm. o kanske du har tur och har en elchoclo. Okay. Har en, eh, och eh, när uh, du har elchoclo eh, på Puchero, oh, du måste bli jätteglad ja. för den viktigaste eh, i, i, tallriken. jag förstår. Det, det, det, är klart, det blir ju som, lite mer än bara lite, liksom, lite spad. Jo. Det finns någonting att äta. Precis. Ja. Ja, ja. Sattuma. Sattuma. Mm? Mm. På finska. På finska. Eh, sattuma, det, det är liksom eh, att man har någonting Ehm, ehm, alltså det, att, ehm, jag ska säga, det, det, kommer, att det finns någonting som är, man har tur att det finns någonting där. Okej, okay. ja, ja. ja, precis. Okej, så eh, choklad. Men, men <clears throat> nu vet vi alltså att eh, första tangon i Paris mm. är också, blir några månader senare första tangon i Helsingfors. Jo. Och det här är intressant då eh, för att <clears throat> vi har de första inbandningarna av finsk tango nu fanns det ju inga studior, troligtvis, som jag vet, no. i Finland. Så man åkte till Berlin mm. för att spela in på Decca, tror jag, och de här olika tyska, ja. tyska märkena. Så alltså, de första inspelningarna, finska tangon, är ju från 30-talet. Mm. Eh, men hur är det med tangoinspelningar i Argentina eller i Buenos Aires? Det eh, här är ju Paris. Jo. Men vad händer i Buenos Aires? I, på 1900 ja. ja, efter. Ja. De, de, den tiden no, de musiker bara spela kanske eh, inte mycket noter. No? Alla, på, vi pratade om eh, eh, tiden Don Heter, no? Ja. Guardia Vieja. No? Guardia Vieja. Guardia vieja. Ja. Eh, den para bara musiker no? O en espela på guitar, gitarr, mm. no? flute fuel o fiol. fins, Och efter Guardia Vieja o Borria de Guardia Nueva, no? Guardia Nueva. Guardia Nueva. Mm, borria, de eh, no? fins tuvo Finns este brother, don heter Los Hermanos de Caro, de Caro Bruder. De Caro? Eh, eh, hermanos. Hermanos. eh, ¿Mm? eh, los hermanos de Caro. De Caro. Denner de Efternamen ¿no? ¿Mm? De ¿Mm? Caro. O hans Papa, no? Eh, er, el eh, Haren en, en, en, en, en ¿ah? no? O de para eh, Lera, eh, Lera de eh, music, conservatorio. No? Conservatorio, preciso. O oh, mostes bara Beethoven o Music. Men de eh, de var jätteintresserade interesera fora tango. Ja. Eh, on, eh, oponaten don ba til cabaret och spelade tango. Ja. Men när pappa eh, vet att de spelar tango säger say ok, du ska eh, inte komma inte mer för tango inte spela i hemma. Nej. I hus. Nej. Goats, ja. no? Eh, eh, o don eh, naturalmente de spela tango, o don eh, de yetebra jättebra musiker. don de ja. da skriva Nutter, de, don har yetebra teknik for for spela tango. de Det eh, den tider de Guardia Nueva. for de musiker y acá en el more prof, o don can de kan läsa o och tango. No? Så det är som bröderna Strauss i tango. Ja, <laughs> precis. <laughs> Valsens eh, tango blev... Eh, eh, eh, eh, vad heter de? Eh, ¿Vals? No, ¿Vad heter de bröderna? Eh, los hermanos de Caro. Caro. De Caro. De Caro. De Caro. Precis. Har de någon låt? Vet du någon låt som de har skrivit? De, el, el, eh, el monito, kanske? El monito? Eh, a ver, vi kan kolla. El monito, ska vi se om vi hittar den på... Uh, uh. Jag är inte säker Ok, es que ska vi ta och en versión son de orquesta de Osvaldo Pugliese, tango El Monito de Julio De Caro. Dios, <laughs> <laughs> vi sådär. Ja, det, det här var alltså Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese. Det är, det är en av de stora eh, orkesterledarna. Jo. Ja, precis. vi och, kanske återkommer honom sen nere på någon annan podd. Jo, ja. big, big, det, det, det är viktiga orkester mm, vi mm. på framtiden vi ja, måste prata ja, precis. om Pugliese. Men det som är det viktiga här nu är att det här var alltså eh, eh Julio de Caro. Jo, Julio de Caro. Och, och det är ju alltså nu, nu är eh, Guardia Nueva. Guardia Nueva. Guardia Nueva. Nueva. Nueva. Nueva nya eran. Jo, ni ja. Mm, era potango. Nueva. Mm, för mm. eh, skriva no? Yes, o, då och, de och det eh, arreglement, no? Ja. Och det, de, det reglement du kan organisera ja. vilken noter spelar olika integranter. Precis, no? precis. Och det är 1920 ungefär? Jo, ungefär. Eh, det, de började den tider. Ja. Och det, ka, eh, kanske inte precis 20, no? men, men när vi pratar historia kanske vi måste säga en, ungefär eh, en del för att det ja. berätta vad händer. No? Precis. Ja. Och det är intressant då för att då har jag ju tittat på lite på finsk tango här. Och eh, då tänker jag närmast på eh, eh, tangon som eh, har att göra med... Eh, det, den är inte så tidig, den, musiken är inte så tidig, men Unto Isaki Koskela skriver en diktsamling. Mm. Eh, som heter Purjet Sumussa. Vad betyder det? Eh, segel i dimman. Okej. Okay. Eh, dimma, du vet. Oh. Eh, jo, dimma. Mm, segel är ju... Eh, det är segelbåt. Segelbåt. Liksom, segelbåt. Det, det, det, är ju som den här fregatten. Fre ja, fra, eh, fragata Salmin. Fregat. det, här är då segel i dimman. I Vad är dimma, dimma på spanska? Eh, eh, niebla. Niebla. Niebla. niebla. Un, o sea, un, un, bote en la niebla. Ah. Okay. Eh, och, det där, och, och, han skriver en dikt, och där finns en dikt som heter eh, Ihana Kuban ö. Eh, den underbara kubanska natten. Okej. Okay. Eh, du vet, eh, natt... Eh, eh, noche? Noche, noche. Kuba. Una, una noche, noche cubana. Una noche cubana. Una noche sí, cubana. Sí. Okay. <laughs> Och, det, och, han skriver den, och han skriver den eh, någon gång eh, eh slut, mitten på 20-talet. Så vi är ungefär samtidigt som den här tangon. Här. Han är född 1908. mm Som vi sa, och han dog 34, så han dog bara 25 år gammal, okay. den här, den här Unto Isaki Koskela. Sen kommer då det intressanta, sen har vi en, en, en organist. mm Eh, du vet kantor, kantore, organista. Han, han, han eh, som heter då eh, nu ska vi se här i mina papper vad han hette. Han hette... Äh, eh, Jalmari Juhani Aleksanteri Pohjanmies. Oh, oh. Speciellt namnet. Mm, ja, oh. precis. Han hade ett fint namn. Och han, han det där, eh, skri, han är kantor, han gör, skriver en tango. Mm. Han, han så, sysslar med kyrkomusik. Okay. Så att han har skrivit mycket kyrkomusik och mycket klassisk musik. Mm. Men han gjorde en tango och han kallade den för Kubalainen Serenadi. Ah. Och den, den, den är ju då intressant att den skrevs ju då kanske då på 30-talet. Mm. Mm-hmm. Sen har vi då den första invandringen. Nu kommer ni ihåg att Finland hade ju inte studion. ja. Utan man åkte till Berlin eller Tyskland ofta. Mm. Och då har vi Tore Ara eller Karl Ara bandar in den 1900 42, under kriget. Under kriget, wow. Ja. Och, och, och Kaukokäyhkö bandar in den efter kriget och eh, eh, Rautavaara bandar in den 1965. Mm. Så att eh, 1965 får vi en version som jag tycker är väldigt intressant för att vi har ju pratat om det här med eh, Campera. Campera, ja, Milonga Campera. Milonga Campera. Precis. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Och han här har vi en i Rautavaara-versionen från 1965 av den här Kobaralen Serenadi finns en Milonga Campeda-version som jag tycker vi ska ta och lyssna. Och jag tror att vi avslutar där för den här gången. Jo. Vi kommer att komma med flera poddar där vi sitter och jämför finsk och argentinsk tango. Precis. Jag heter Tommy Hildén. Allan Haxten. Allan Haxten tackar oss. Och, och vi hörs igen vi hörs, absolut. Och vi, vi kan eh, fixa en tango och spela tillsammans. Ja, vi ska, vi, ska, vi ska se om vi får ihop en liten, eh, där vi gör lite eh, elektrotango. Exaktamente. Exaktamente. <laughs> Jättetrevligt. <laughs>